Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 7, 680 AD Binuo ni Pope Agatho ang ika-anim na Ecumenical Council. Kilala rin ito sa tawag na ikatlong konsilyo ng Constantinople III. Sa nasabing Ecumenical Council, Itinakwil ng conciliar body ang monoteletismo. Ito ay ang pagtuturo kung paano maituturing na banal at normal na tao ang katauhan ni Jesus na taliwas sa doktrinang katoliko na si Jesus ay Diyos at tao. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.